agateka kawe agateka kawe ah, agateka kazina muntu ni kuri amahoro nshuti namwe bakunzi b'ibiganiro bya Radio isanganiro kaze mu kiganiro agateka kawe ikiganiro mwamwumviriza ku munsi nk'uyu nk'aya mango agateka kawe cuno munsi tugaruka ku bijyanye n'ingene ingurane zitangwa n'ikigo cishinze kuronsa uburaro bwiza abigisha bemeye kukijamwo fure zikingirwa mbega iyo bishitse uwafashe ingurane agashengera imbere y'uko aheza kuyiriha biragenda gute Freniyo icifata mu minwe canke umuryango ubwirizwa kuyasubiza udufasha gutahura ivyo vyose n'umuyobozi mukuru w'ico kigo Fre Evariste Ntungicimpaye Jerome Akizimana nabateguriye agatika kawe cuno munsi nongeye kubaha ikaze mu gutangura kino kiganiro Evariste Ntongicimpaye umuyobozi w'ikigo cishinze kuronsa uburaro abigisha yemeye ko kukijamwo fle mu mfunyapfunyo y'igifaransa aratubwira ingene ibijanye no gukingira ingurane batanga kubigisha bitunganijwe mu bisanzwe ideni rya ari ryo ryose haba ngaho iwacu canke eh, mu yandi mashirahamwe ajejwe gutanga amadeni eh, eh, hariho gukingira amadeni hariho ingwate zayo hakabaho cyane cyane eh, na asiranse iyo asiranse turafise amasezerano tugirana n'abarongoye ayo masiranse muri ayo masezerano rero hariho Eh, ibyo dushika ko ingingo zifatwa iyo umuntu yitabye imana harimo gutanga gusubiza ishyirahamwe ryacu eh, ayo mafaranga ku rugero rw'aho yari kuriya kuriha eh, niyo masezerano dufise mu bisanzwe hano dusanzwe dutanga n'amafaranga atari menshi cyane bifatiye ku buryo abanywanyi bacu bafise bwo kuyasubiza eh, n'abo bantu bafise ayo mashyirahamwe yo gukinga bene izo mpanuka n'ibyo bishikira abanywanyi bafashe amadeni eh, ntibibavuna cyane rwose kuko amafaranga dutanga si menshi bivanye n'uburyo abayasubiza bafise eh, turaheza rero tukagarukiriza ku ntuze ku madeni ku rugero rungana n'imiliyoni icumi iyo asanzwe afite izindi ngwate tukageza nko ku icumi na zitanu eh, bigatuma rero abo dukorana ayo mashyirahamwe dukorana nayo ata bibazo binini agira eh, ku bijyanye no gusubiza eh, amadeni y'abanywanyi bacu bacinjiramo eh, uno munsi tukaba turi ko turababa hafi ibice bingana na mirongo irindwi na bitanu ku ijana by'abigisha bo mu gihugu cyose ariko arumviriza Eh, mwavuze ibyo gusubiza muravuga ishyirahamwe ryanyu ikigo cyanyu eh, mugabo eh, uri kuharumviriza atahure ko muri icyo gihe nimba ari umwigisha afise umuryango iyo bishyitse akitaba imana fure mu bijyanye no gusubiza iyo ngurane itagenda kurondera ku muryango ariyo icifata mu minwe mu bisanzwe umuryango uraheza uwo munywanyi asanzwe yari afite ideni ah, ukaza kuvuga ko Eh, warifashe ya shenge imana eh, iyo rero bari intango yo guca tujya kuraba uwari yahagarariye iryo deni iyo asiranse tuca tuza kuharaba ko twamenyesha ko yitabye imana hanyuma tukaraba aho yari agejeje kuririha tukumvikana iryo shyirahamwe rikaheza rikayadusubiza agateka kawe agateka kawe agateka kazina muntu ni kure ni wowe hagati nkwibutse ko turi mu kiganiro agateka kawe tukaba turi ko tuvuga ku bijyanye no gukingira ingurane zihabwa abigisha bemeye kujya mu kigo cishinze kuronsa uburaro bwiza abemeye kukijyamo fure mu mfunyapfunyo y'igifaransa mbega hoho iyo umwigisha bishitse agahindura cyangwa agahindurirwa akazi yari yarafashe inguraneho biragenda gute n'ubu nyine evariste ntungice impaye abandanya bisigura arabitanga k'umuco Eh, mu bisanzwe abanywanyi bacu eh, dukorana eh, nababwiye ko ari abigisha gusa iyo bishyitse rero bagahindura akazi basanzwe bafite ideni ngaha baraheza turaheza tukajya tuvugana kuko niba bagihembana leta tugaca tuvugana n'umukoresha we mushasha akatwemerera tukagira amasezerano y'uko iryo deni azobandanya aririha muri uko kubandanya ari hadideni n'ijya kotizasiyo asanzwe atanga ngaha ku kwezi nayo nyine turaheza tukavugana ingene yobandanya eh, ku bijyanye no gusubizwa ayo baba barakotije ngaha eh, mu gihe aba atarafise ideni eh, ahinduye akazi kavuga ati jewe ko ntakiri umunywanyi wanyu ukaba atani ideni ndabafitiye Ah, hano mu nsubizo twanjye ibyo ni mu kazi ka minsi yose hariho amategeko twisunga tugendera ko agenywe n'itunganywa ry'ayo mafaranga ingene atangwa ingene asubizwa hariho amategeko urwego nshingwantwaro rwashyizeho niyo twisunga kugira ngo tuyamusubize eh, turaheza tukayamusubiza nyine kuko urabye mu biharuro twama dushikiriza eh, harimwo n'amafaranga tumaze gusubiza abanywanyi bacu iyo eh, bayasabye bakiri ku kazi cyane barahinduriwe akazi mhm. ko yandika ikete akandikira administrateur general avuga ati eh, igituma yosubiza aya mafaranga eh, natwe n'ibisanzwe ni akazi ka yose niko bigenda turaheza tukaraba ko idosiye yiwe afise ngaha nta madeni afise atagiye aratora yasaba kuko hariho ashobora guhura n'ibibazo bigaragara bakaza bakayasaba iyo badafite amadeni eh, kuko muri iyo ntunganywa eh, y'icyo kijyanye n'ayo iparanye batanga izo ngwate batanga hariho ko ufite ideni na karorero ataza kuyisaba bumva eh, niyo ngwate yiwe y'iryo deni yafashe bumva ibyo byose turaheza tukabiraba imbere y'uko tumusubiza iyo epargne yiwe yakoze ibyo ni ibintu bisambuwe igitangura intango yacu nuko yandikira ikete hanyuma agaheza akabivuga hanyuma abakozi bakaja muri dosiye yiwe bakaraba ko idosiye yiwe ingene imeze bagaheza bakabona kumusubiza eh, izo ngwate ziwe yagiye aratanga iyo epargne yiwe yagiye aratanga mu kurangiza ku banywanyi bashasha hamwe n'ibiti byose tuganiriye mu iki mm, mu bisanzwe Eh, nk'uko twama twabigarutse ko eh, iki kigo cyashinzwe n'abigisha ku mvo z'uko batari bafise ingene baronse uburaro icyo gihe mu mabanki ya cyangwa ariya kubera uburyo bwe bari baca baje umugambi wo gukora gushinga kino kigo bashyigikiwe na leta rero eh, uno munsi hariho abigisha batari bake batari muri kino kigo nakubwiye ko tuba turiko turarenga ibice mirongo bibiri na bitanu ku ijana by'abanywanyi abo bandi basigaye rero eh, tubahamagarira kucitura kuko ni urugo rw'iwabo hanyuma buraba abagihurikiyemo ingene bamerewe ku bijyanye n'itunganywa ry'uburaro bwabo kuko uno munsi turi ko tugera ku bihumbi cumi na bibiri by'abanywanyi tumaze guhereza amafaranga yo gutunganya uburaro bwabo bakwiragiye mu gihugu cyose Eh, gira aho uba rero wubahwe nibaza ko ari cyo kintu cya mbere umwigisha yo umwitwarariko wiwe wa mbere no kugira ahaba ni naryo shingiro rya kino kigo tubasaba rero kugihurumbira uko kugihurumbira eh, koba kuva kuki ni uko uno munsi eh, amadeni rutanga uko tugenda turashigikirwa n'ingingo nziza leta iza aho nshaka kuvuga amaze iminsi numva ko bashobora kugira romanizasiyo de salere nkaca nibaza ko hari ikintu kizokongera ko imishahara yawe birafasha rero iyo eh, imishahara yawe igiye iradubwa cyane itunganijwe neza ko natwe duheza tukaba turaba tuti mbega ko ibiciro by'ibikoresho gushika ku mugambi wabo igihe mu minsi yahera wasanga amadeni twatanga adashobora kumutuma aheza uwo mugambi w'inzu ubu unye n'ukuri abahurikiye muri kino kigo barakenguruka ibijyanye n'ideni dutanga ko bashika ku cyo bipfuje cyo kugira aho baba bakubahwa abo rero bataraza niko kanya bitanagoye bigoye kuko eh, tubasaba ko binjira bakemera ijya eh, parinyi bagira nabyo uno munsi ni ibihumbi cumi na bibiri ibihumbi icumi ni ntegabizoza yiwe ari izo b'ingwate nihagera ko asaba ideni hanyuma akazoyasubizwa ku bijyanye no guhanahana amafaranga barigije imbere ikiringo cyo kuyasubiza kare twari twatanguranye imyaka indwi hanyuma turabona yuko ku myaka indwi eh, gusubiza ayo madeni bafata bibavuna kubera aba ari menshi abo dukorana batireka tubigize ku myaka cumi ubu turi ku myaka cumi Eh, kugira ngo ayo baheza bagatanga mu gusubiza agabanuke areke kuba menshi hariho ingingo yindi twashyitse ko yo kugabanya inyongeragaciro baramaze kubibona ko twebwe ito dutanga ko ngaha amadeni ari nto cyane urabye mu yandi yandi mashyirahamwe asanzwe akora ibyo byose rero nibyo dukengurukira leta nibyo dukengurukira kiri umwitwarariko kuri leta niyo nyungu eh, nyamukuru cyane cyane Eh, leta yakuyemo mu gushyigikira ikigo cy'abigisha umwanya wagenewe ikiganiro agateka kawe aha nihurangiriye ndabashimire mwebwe mwese mwagiteza abiri yakoze n'umuyobozi w'ikigo cyishinze kuronsa uburaro bwiza abigisha bemeye kukijamwo fure ku nsiguro ku bijyanye no gukingiza